رسول الله رسول الله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Mi ćemo večeras uz Allahovu pomoć početi jednim ciklusom predavanja vezanim za našeg poslanika, sallallahu alaihi sallam. a nema ljepšeg društva sa kojim se čovjek može druž, družiti od društva nepogrešivi. A to samo poslanici. A mi konkretno da se družimo sa našim poslanikom, sallallahu alaihi sallame, čijim smo tako šarijatom zaduženi. A, naš ciklus predavanja tiče se ličnosti poslanika, sallallahu alaihi ali s jednog posebnog aspekta posmatrano. U protivnom, život je kratak da se priča o Rasulullah s.a.v. je ja tako općenito. To je nemoguće. To ne može ispričati ni jedan, ni dva, ni deset učenjaka. To, niko, jer to je sistem života. Koncept za življenje. To je vjera. I koliko god znači da ovaj bile, e, koliko god da čovjek dugo živio, ne može, a, ne može tu tematiku obraditi, jer ko će komentarisati sva i prokomentarisati sva dijela koja su napisana, a, a tiču se da tako hadisa poslanika sallallahu alaihi sallam. Pa je to nemoguće, ali ćemo mi govoriti o jednom a, aspektu koji se tiče poslanika sallallahu alaihi sallam, a vezan je za akajit. A u njemu ima a, e, dosta rekajka. A ima i fikski propisa nekakvi, na koje ćemo nalaziti. Pa će znači biti izmješano, ovaj, a bit će i ukazivanja na neke devijacije po pitanju ubjeđenja koja su prisutna kod određene ljudi u pogledu poslanika, sa osaname, pa ga tim ovaj ubjeđenjima ponekad a, a, e, kao da ga e, izdvajaju van kruga a, e, ovaj a, čovjeka, pa mu daju nekakve epitete, a, ovaj svojstva koja a, ne može imati nikako neko od ljudi taman bio poslanik. Kada je Resulullah sa osvajem poslan, ljudi se podijelili dvije skupine. Oni koji su prihvatili njegov poziv i oni koji su ga odbili. Oni koji su prihvatili njegov poziv nakon toga, govorimo sad kroz historiju, oni se podijelili u dvije skupine. Ne znam da ima treća. Jedna je od tih skupina da da poslaniku, znači sam pravo koje mu pripada. Kao poslaniku, odabranom vjerovjesniku, najboljem Allahovom robu, da mu daju to pravo koje zaslužuje. I ima druga skupina koja je pretjerala u tom pogledu, pa je digla poslanika, znači sam na stepen koji mu ne pripada kada kažemo stepen koji mu ne pripada, mislimo iznad stepena čovjeka. I o tome ćemo govoriti kroz naše znači, predavanje, nalazit ćemo znači, na takve tvrdnje, pa ćemo onda argumentima dokazati znači, da, da to nije utemeljeno i da nema, da takve znači, ubjeđenja nema i mjesta da sto, to, da su zabranjena ubjeđenja koja su znači, strana din islam. Kažem, nema treće skupine, a to je koja skupina? Koja je ako smijem kazati, degradirala poslanika sa Ne postoji takva skupina, bar ne bi trebala da bude među muslimanima, jer tako se ne može tretirati muslimanom koji tako govori o poslaniku, sa ili ružno, ili mu ovaj, ili, uh, ovaj, degradira ličnost Rasulullaha sa osam. Tako da, to ako postoji, to ste kakvi pojedinci koji se umisle da tako da imaju nešto sa dini islamom. U protivnom, ovaj, e, ove su dvije skupine poznate, jedna koja je na džadi, koja se drži tog puta, a druga koja je, znači, a, pretjerala u tom pogledu. Pa ćemo mi stoga na početku našeg predavanja govoriti o nečemu o čemu stvari ne treba govoriti. Govorit ćemo o nečemu o čemu šta? Nije nužno da se govori. Međutim, e, treba govoriti jer ponekad čovjek mora braću imati dokaze, mora imati argumente nije dovoljno samo kazati dobro, ja znam, dobro, eto, kaže Allahov poslanik, kao što neki kažu, kada bi se pojavio u pravom svome svjetlu. Nije to ono što ti vidiš, ashabi, to je mu bekre što stigla do, nije to Muhammed, ali islam. Muhammed je nešto drugo, onda se te pojavio u pravom svjetlu, ti nikako mogao gledati u njega. I kada tebi tako neko nešto kaže, ti ma nije tako. Dobro, nije tako. Daj mi dokaz da nije tako. I onda ćeš ti tu stati. Nemaš argumenta, nemaš dokaza. A kad nemaš dokaza, ti si izgubio, taman bi upravo. Pa ćemo govoriti a, o tome da je poslanik sa Salosrme znači bio čovjek. Da je bio čovjek kao i ostali ljudi. Kažemo, nije potrebno o tome govoriti zato što to svi vjernici trebali bi tako da vjeruju tako oni koji drže se sunneta poslanika, sa osram, da, da to tako svate i dožive. Međutim, Nažalost, u stvarnosti nije tako. Ljudi nerijetko govore o poslaniku, sa se nam stihovi se govore, imaju stihovi kojima se kaže i ti imaš znanje lauha i olovke. Ti imaš znanje lauha i mahfuza i šta? Sve što je olovka napisao. Šta smo ostavili gospodaru svijetu? Ako se tako govori, šta smo ostavili našem gospodaru? Azevođa. Pa je to neispravno, definitivno. Pa ćemo govoriti nešto o spomnjati argumente, znači koji ukazuju da je poslanik Salsaname čovjek. I u tome se pogledu navode brojni dokazi da ga je poslanik, da ga je uzvišen Allah zađer odlikao poslanstvo, da je zadnji poslanik dao mu znači najbolji vjerozakonik, a da nema on pri sebi ništa od svojstava božanstva, bilo uluhijet ili rububijeta. I to uzvišen je Allah negira za druge poslanike. Kaže, o umuhu sibi, kak ja na ekolani pam. Kada govori za Isa, ali i selam i majku njegovu Merjem, kaže, oni su jeli hranu. Oni su jeli hranu, znači bili su bića ljudska, koja ako ne bude konzumirala hrane, ne budu konzumirali hranu, da će, znači, ovaj, a, tako umrijeti. Kaže uzvišenje Allah za kul innama ene bešerum mislukum juha ilaj. Reci, ja sam čovjek poput vas, meni se objavljuje. Ja sam čovjek poput vas, meni se objavljuje. Reci o Muhammede, mušricima o Meki, ja sam čovjek poput vas, da tako, ta tjelesna građa se ne razlikuje posijeci me, krv će teći. Razbolim se, padnem na postelju, ne, ne mogu pomiriti. Je tako? Napravi mi neko sihr, opsihri me kao i tebe što opsihri. U istom, u tom pogledu smo isti. Juhajlej, samo što mi se objavljuje. Znači, ja sam odlikovan nad vama, što mi dolazi melek Džibril objavom, koju sam ja dužan da prenesem vama. I što me je moj gospodar u tom pogledu učinio nepogrešivim. Samo. Time se odlikujem nad Pa je imam Taberi govorio, kaže, o Mohamede, reci svome narodu, ja sam čovjek, sin Ademo, kao vi, a uzvišeni Allah mi objavljuje u protivnom, sve što se tiče izgleda i oblika, nema u tome nikakve razlike. Naravno što uzvišen je Allah zađer učinio da poslanici budu lijepi, lijepog izgleda i tako dalje. To je to opet ne, ne odudara od, od, od, od, od, od, od stanja i hala čovjeka ne izlazi time čovjek van okvira toga da bude čovjek što je lijep, ne znam, što nije a, takvog izgleda da znači odbija ljude od sebe. Kul subhane rabbi hel kuntu illa bešara rasula. Reci slavljen neka je moj gospodar, zar sam ja išta drugo od čovjek poslanik. Kada su tražili od njega, usurili sravu, zvišenje Allah spominje, šta su tražili od njega, pa traži od njega nemoguće stvari. To ne može poslati. Što su mušice Mekke traže od poslanika sa Da, na, da učini saf zlatno. Pa je dovio poslanik, nije rekao poslanik sa Evo safa zlatno. Nego dovio Allahu da učini safu zlatno. Pa mu je uzvišen Allah dao izbor, je tako? Ovaj. Pa je odabrao ipak da da im otvori vrata milosti rahmeta. Jer je rekao uzvišeni Allah, kaže, ja ću im učiniti safu zlatom, a ko nakon toga ne povjeruje, kaže, kaznit ću ga kaznom kakvog nisam kazio nikoga od mojih robova. Kazna kakva je nezapamćena. A kaže, ako hoćeš Muhammeda, ja ću im otvoriti vrata milosti te obe, da se kaju. Pa je rekao poslanik vrata milosti te obe. Iako je njemu lično išlo u prilog, šta da safa bude? Njemu je išlo u prilog. Pa nakon kog, kako neće, pa ima džehennem, može primiti ciju. I još toliko. Međutim, nije poslanik gledao šta tu svoj nekakav hir i svoj nekakvu korist. Eto da ja dokažem da sam ja poslanik. Ne, gledao je korist, znači ljudi, neka, neka im budu, znači vrata milosti te obe otvorene. Zbog toga su mnogi ušli u islam ovaj, i, i postali uzor ti muslimani, jel tako, od mekanskih mušrika. Kalu, in entum illa basharun misluna kaže oni su govorili kaže vi niste drugo ništa do čovjek ljudi kao mi vi niste ništa drugo do ljudi kao mi kalet lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mislukum pa su im poslanici govorili kaže mi smo ljudi kao zao pa su mušici potvrdili da su oni ljudi a i oni kažu jeste mi smo ljudi kao mi smo ljudi kao jeli kao vi Walakin Allah je munnu ala mi ješao min ibadi. Ali Allah svoju milost ukazuje kome hoće u svoj robova time što mu da šta? Poslanicu. Pa mu ukaže, znači, na, na pravi, je tako, ukažemo na pravi put i učvrsti ga na tom putu. وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول A ljude nije spriječilo ništa druge, ovo ovaj je sad je druga skupina. A koji su bili, nemaju ništa da nađu kao a, razlog da ne vjeruje. Pa sad kopka. Kaže, ljude nije spriječilo ništa drugo kada im je došla istina da ne vjeruju, osim to što su kazali, zar je, kaže, Allah poslao, kaže, čovjeka poslanika. Zar je poslao čovjeka poslanika pa se znači i time se isto tako brani. E vešero minna wahiden ne tebijeo. Zar kaže je čovjek u jednom poput nas isti, da mu vjerujemo? Hoće oni znači da im bude melek, je li tako, poslanik ili nešto sliče o tome. Došlo od dva sahiha u hadisu Abdullah ibn Mesuda radijallahu ta'ala da je poslanik sa osam jednog dana klanjao ljudima, pa je klanjao pet rekiata. Pa je klanjao pet rekiata. Pa su kazali, Allahov poslaniće, je li to povećava se broj rekata namaza? No tako, objava dolazi, uvijek postoji mogućnost ukidanja propisa, promjene propisa, da krene se sa plaže ka težem. Kaže Allahov poslaniće, je li to promjena? Kaže, o čemu pričat? O čemu pričat? Pa kaže Allahov poslaniće, dodao se namazu. Kaže, dodao si u namazu. Pa je poslanik, sal sveme, rekao, ja sam, kaže, čovjek poput vas. Prisjećam se kao vi i zaboravim poput vas. Pa je ustao i uradio dvije sehvise što. Znači, i ne zna da je zaboravio. Da ga nik neko nije opomenuo, ne bi znao da je šta. Da je zaboravio. I došao od Isebu Horire da je poslanik sa to rekao, Allahu dragi, Allahu moj, ja sam čovjek. Kaže, pa koga god muslimana nepravedno uvrijedim ili prokunem ili bičujem, učinim to čišćenjem i milošću. Da mu to bude rahmet. Poslanik je sosaname. Ovaj hadis ukazuje iz dva aspekta da je poslanik sal čovjek, kao ostali ljudi. Kaže, ja sam čovjek i nema nebešo, ja sam čovjek. A drugo kaže, koga god čovjeka nepravedno uvrijedim ili prokunem ili bićujem, naredi da neko bude bićevan. Kaže, neka mu to bude šta? I to je, to je kaže poslanik, ja sam to uslovio mojom gospodaru. Da koga god muslimana ja ne, nepravedno nešto o njemu kažem, ili kažem ono što ne stoji, Ili ga uvrijedim da to bude, to je naravno kada poslanik sudi sa osnovom šta? Od sebe. Kada on sudi od sebe. Da mu to bude čišćenje. A to je bilo ponekad je znao to reći ashabima. Znao je to znači kazati. Ponekad su te riječi bile vezane za izraze koji nisu a, ciljani po spoljašnjosti. Kao što rekao Moavi, da Bog da se ne zasitio trebao, kaže, jede, kaže, da Bog da se ne zasitio. To oni koji ne mogu smisliti Moaviju, ovaj, prihvate i uhvate. Pa poslanik je govorio, kaže, kod dana pa je bilo pozdrav se kaže, majke ne imao, ruke ti osiromašile. I o tome, ništa se to nije, nije to ciljano, spolješnost, po svojoj spolješnosti. Pa ako se tako nešto desi, onda je to u stvari, to je dova Moaviji. A nije to protiv njega, jer je poslanik rekao tako ja kada to kažem, uvrijedim nego da nešto kažem nešto, to je u stvari dova njemu. I došlo je u hadisu kod Buhari kod muslima, jer braća nije poslanik, on je sad poslanik sjedio i proklinjao ljude. Sjedio u hladu kjabe i samo proklinje ljude. Zar mu nisu došli ljudi, u, u hadis kod muslima, od Ebu Hureyre, došli mu, kažu, Allah opasnič, kaže, dovi više protiv mušrika, dosta više. Ovo je više prešlo svaku mjeru. Pa kaže, inni le mu basle anen, o inne ma bojstu rahmeten. Kaže, ja nisam poslan da proklinjem ljude. Ja sam, kaže, poslan kao milost s njima. Takvi su, kakvi su, ja sam njima poslan kao milost, a ne da i proklinjem. I nije ti proklinjati. Pa to se moglo desiti nekada, rijetko da poslanik za nešto kaže u tom kontekstu. I kada bi to brojio na prste, ovaj, prebrojio bi prste jedne ruke. Pa je poslanik, sam sam, znači bio milost prema tako, ja tako, svjetovima, kako došlo tako u Allahove knjizi. Omar, salnake, la rahmete, milale. Došlo u hadisu, koga bilože Buhari i Muslim, od Umu Seleme, radijallahu ta'ala lanha, da je poslanik, sam sam, rekao, ja sam čovjek, kaže ashabima, kaže, ja sam čovjek. Kaže, vi dolazite i parničite se predamno Kaže, pa možda je neko od vas ubjedljiviji u govoru od svoga brata. Ima neko kada priča, odmah bi rekao, odmah bi poslao ekipu, idite tamo i atentat izvršite. Taj zaslužuje samo tako, da je pod zemljom. Riječit čovjek zna, sve okrenut u svoju korist. Kaže, poslanik, možda je neko od vas riječitiji kada govori. Kaže, pa ja, kaže, presudim na toga što čujem ali sam mu, kaže, dodijelio komad vatre džehennemske. Udio vatre džehennemske, kaže, pa neka je uzme i neka je ostavi. Ha. E, znači, to što ti je poslanik, sam sam presudio tako. A ti došao sa lažnim argumentima, sa svojom riječi to što ti to predstavio. A ovaj behud sjedi, ne, ne zna progovoriti. Ne, ne, zna, ne zna se braniti, ne zna ništa. To ne znači da si šta? Da si upravo. Naravno ako je čovjek, je tako? Nekada su bili ljudi, se u historiju islama, da bi čovjek imao parnicu sa svojim komšijom. I imaju parnicu, od kada je ima termin, posle podnena, parnicu. I komšija krene i ovaj kaže, ovaj komši, hajmo komšo, idemo li? Kaže, i ti, kaže, zastupa imene i sebe. Imene i sebe zastupa. Pričaju o moje ime i u svoje ime, jer ja znam da ti nećeš pričati krivo. kao što je bilo u hadisku Buhari kod Buhari kod Muslima da je čovjek jedan prodao drugom zemlju. Pa ovaj nešto radi, kopao i nađe posudu sa zlatom. I vrati je nazad, kaže, evo ti kaže, posuda sa zlatom. Danas jaje ti. Ovaj, kad ti neko vratio jaje, ti bio sretan, tako. Trebao biti na naslovnici negdje. Ne kažemo da nema pošteni ljudi, može sačuvati, možemo kazati svijet je propao, to je zabranjeno. Međutim, zbog širenja pesada i nereda koji je nastupio u našem vremenu. Kaže, evo ti kaže tvoja posuda. Kaže, ja nemam s tim ništa. Kaže, ja sam te prodao zemlju i što ono što je u zemlji. Tvoje, moje, tvoje, moje. Na, moramo i si, kaže, kod kad je, to kad je presudi. Idu i padniče se. Ovaj smatra da to nije njegovo. Ja sam prodao zemlju ono što je bilo za nisam znao, zato to je ošlo tako u paketu i to je tvoje. Ovaj kaže, ja sam kupio zemlju, nismo o zlatu i čupu pričali, ništa. E, kraj kod kad je, kaže, imate li vi, kaže, djece? Kaže, ovaj, ja imam, kaže, curu, djevojku. Kaže, ova ja imam sina. Kaže, uženite i dajte im neka žive. I kaže, podijelite sadaku i uzmite, kaže, nešto iz sebe. Znači, bilo je nekada drugačije kako vrijeme odmiče, ali tako kako ide prema ahri zemanu, sve se mijenja, pa i ljudi se šta? Mijenjaju. Ono, ljudi se mijenjaju to je, pa, pa onda se taj fesad osjeti, jel tako, i na, na kopnu i na moru. Kaže, ja sam čovjek poput vas, sudim među vama. Ovdje se islamski učenjaci, da malo iziđemo iz teme, razilaze u veliko da li Kadija sudi po svome mišljenju ili sudi striktno po onome što čuje. Bilo redu. Kad ja nešto vidio, kad ja nešto vidio, čuo, kako je ovaj ome rekao, šta je govorio, sve je čuo kad ja. Ali svi argumenti govore drugačije. Svjedoci govore drugačije. A kad ja čuo, hoće li kad ja suditi po svome mišljenju ili po onome što? Tu je rat među islamskim učenjacima. Jer kad ja zna da nije tako, a mora šta presuditi, krivo. A zna da nije tako. Jer argumenti govore šta? I to je bilo, to se dešavalo. Ovaj, jedne prilike, jedan je, jedan je, kad je u Egiptu bio, čovjek je bio i sudili. I za ubijstvo. I svi argumenti, i on je napravio onaj, i, jeli, za osudu, kako se zove onaj? optu, dobro, optužba je, optužba je nešto drugo. Oni su na kraju pročitali, znači, zaključak. Osuđen je tako i tako. On je sjedio, čitao sa svojom ekipom i on je bio osuđen, ne znam na, na, na koliko je šta je bio osuđen, ne znam. Uglavnom, kaže, čita Kadija i mjesto da pročita Kadija, on je osuđen toliko i toliko, kaže, i on je slobodan. I čita dalje, i čita dalje, i čita i... I ovi samo gledaju sad u njega, ova njegova tako ekipa, postava koji rade sa njim, nismo se tako dogovorili. Nije, nije takva. I kaže, ja znam šta sam pročitao, ne mogu drugačije pričati. I kaže, vratimo se nazad u kancelariju. Hajmo, kaže, iz početka. Pretres. I iz početka rađu čovjeka koji je izvršio ubijstvo, priznao. Ovo je bio čist. No, međutim, uzvišen Allah, ti još šta, da? Ti mu hajr, ti mu dobro, tako. Da li kadija sudi po svome? Neće suditi po svome znanju kada je u pitanju kazneno pravo. Tad ne sudi po svome znanju. Jer to je njegovo znanje, argument ukazuju drugašije, a pravilno u kaznenom e, pravu je šta? Idrau el hudude bi šubuhat. Spriječavajte izvršenje kazni zbog sumnji, zbog nejasnoća, zbog bilo čega. Znači, nema toga, ovaj, ima nekakva nejasnoća po pitanju toga, a nejasnoća ovdje je dovoljna, da jedni tvrde ovako, kad je tvrdi ovako. Međutim, nešto se drugo desilo. I kad je zna da li će suditi po svome znanju ili neće, tu je veliko raziloženje među islamskim učenjacima po pitanju ljudskih prava. Kad je vidio da ovaj njemu vratio pare, ovaj kaže nije mi vratio, nije dao, ima dokaze da toga dana uopće nije bio, na tom mjestu, kad je se to vidio. Šta će kad je uradio? Razilaženje veliko među učenjacima. Hoće li sud po svome zanju, hoće li, hoće li to prepustiti drugom kad ide, kaže to neko drugi sad neko rješava iz početka, neko pretres kompletan, ja nemam su tim ništa. Ili će, razilaženje, uglavnom, a, a imam Ibnu Hađara Skalani i posle njega Ibnu Abidin, hanefijski učenjak, su spominjali, kažu, i u našem, kaže, vremenu, danas kad ja, kaže, neće sud po svome, po svome znanju. Gotovo. Iako je to nekada možda imalo mjesta to mišljenje, kaže, danas toga više nema, ne može više tako, to je njihovo mišljenje, u Kažu zbog toga što su kadije podmitljive. U vremenu 9. iđeskog stoljeća, vrijeme Ibn Hadžara, vrijeme Sehavija, vrijeme Sujutija, ono posle toga, vrijeme e, e, e, Lejtemija. Imami ummeta živjeli u to vrijeme. Imam Al-Mizi. Umro na seta godina, ili 12, 13 prijema. Ibn Hađara, deset godina prijema. Kaže, neće suti po svome ubjeđenju zato što se kaže kad je šta? Pokvarile. Tako. Moraš šteku, cigareta, kupiti kad je. Nema nego šta. Dokaz i argument. Uglavnom, poslanik kaže za sebe šta? Ja možda nekome presudim na osnovu što čujem. Ne zna poslanik šta je bilo. Pa može u tom pogledu da šta? Da? Može da, po, po, da bude presuda ovaj e, drugačija od, od, od stvarne? Može. Dodijelit ću mu, kaže, koma dva tređa, kaj ne prihvata. Pa je poslanik sa osaneme nepogrešiv kada je u pitanju objava. i neće ostati njegovi štihad koga je spomenuo, ako je štihadio, pa nije pogodio, neće ostati, da neće doći objav da ga šta? Popravi to ljudi, onda uzima, je tako da je to vjera? Pa onda dolazi i štihad, znači to bi objava onda, znači popravio. Tako da je onda poslanik, ali u tom pogledu, znači, ne pogreši. Isto tako, rođenje poslanika, sallallahu sallame, ukazuje da je on čovjek kao ostali ljudi. Rođen, je tako, kao ostali ljudi, a kada je došao jedan, jedan čovjek pored njega, pustinja, kaže Ibn Mesoud, Ibn Mađe, za vidjež imam sa ispravim lanca prenosilaca. Došao je čovjek od poslanika, sallallahu sallam, sam se trese. Ako ponekad čovjek dođe ovaj pred nekoga odgovorno, ne znam, šef firme gdje radi, dođe glavni nekakav šef iz Njemačke došao. Moliš Boga da ga zaobizim, da ga ne vidiš očima. Ne znaš progovor pred njim. Što bi da kada je ljudi dođu pred poslanika za ostalo? Sam se, kaže se u hadisu, ključne kosti mu se tresu od straha. Kaže, polako, pa kaže, smiri se, smiri se, kaže. Smiri se. Kaže, ja nisam nikakav vladar. Što se tresuje, što, si, što se tako uznemiren? Kaže, ja sam sin žene koja je jela kadid kad ide vrsta hrane, kako se pravi meso, ne mesom, nije bitno. Vrsta hrane. Ja sam kad je sin žene koja je jela kadid. Jela je burek. Ja sam čovjek. Rodila me žena koja jede hranu koju i ti jedeš. Zašto onda tako? Zašto se bojiš? Pa je htio znači ukazati ljudima i nikada ničim nije sebi dao stepen iznad stepena čega? Čovjeka osim stepen poslanstva. Ali to znači ne mijenja njegovu šta? Ne mijenja njegovu prirodu, njegovo biće, sallallahu a sallam. Lekad menna Allahu alel mu'mine iz ba'ste fihim rasulan min anfusihim. Allah je zaista svoju milost ukazao ljudima kada im je poslao poslanika jednog od njih. Jednog od njih. Pa je poslanik, znači, znači ovaj, a, jedan od onih kojima je poslao. Znači, on je čovjek kao i oni. Čovjek kao i oni. Neka Lekadžajekom rasulum min anfusikum azizon alaihim anitu. Došao mi je poslanik jedan od vas. U drugom majetu diše, na kraju suri Teube. Na kraju suri Teube. Kaže, došao mi je poslanik jedan od vas. Pa je poslanik, kao sam, znači, a, jedan od njih došao, priča njihovim jezikom i poziva ih gospodaru svjetova Tebarake Otea. Kada je Mugir ibn Šobe, kada su bili, kada su kazali o poslaniku, sa osaname, kada su ošli, e, e, kada su bili kod Neđašije, kažu, došao je poslanik, jedan od nas, kaže, znamo njegovo porijeklo. Poslanik šta, jedan od nas, znamo njegovo porijeklo i njegove osobine. Tako zbiliži imam Ahmed i Huzeime. Znamo jedan od nas, znamo njegovo porijeklo. Znači, rođen kao ostali ljudi i u tom pogledu, znači, nije drugačiji. Došlo je u hadisu da je poslanik, sam sam rekao, karečtu min nikjah, volem ahruđ min sifah. Ja sam čovjek koji je rođen iz braka, a nije iz nemora iz braka nije šta. Iako je to bilo prije islama i tako dalje, brak kakav je bio u to vrijeme, bio je sličan našim brakovima, iako je bile četiri su vrste brakova, bile kao kaže Ajša, došla u Buhari, u Sahihu. Međutim, ovaj, jedan od tih je kao brak, koji, da, brak islama, da dođu ljudi, da isprose, da, tako se ženio i poslanik, sal sam tako ženio Katidžu radijel Allah, A da ne govorimo ostale žene nakon poslanstva. Ili žena. Kad ti žene kad? Prije posle poslanstva. Prije poslanstva. I za vrijeme njegovog njenog života nije ženio drugu ženu. Za vrijeme Hatiđe nije bilo druge žene. I zato je rat među islamskim učenjacima je li bolja ha, Ajša ili Hatiđa. Koja je bolja od nje dvije? Jer ima argumenta kada je rekao, kada Ajša kaže, šta hoćeš, Allah poslanić kaže, ovaj, jedna starica kaže, koju ti Allah zamijenio, kaže, ljepšom od nje cilja sebe. Kaže, bolje od nje, kaže, vallahi mi je nije zamijenio bolja. Oni koji kažu da je Hatidža bolja, kažu tako. To je, ha, ne, nema potrebe možda e, samo to pitanje posebno po potenciju, o njemu se zabaviti. Međutim, ovaj veliko mjesto zaslužuje. Radi Allahu te Kaže, ja sam dijete šta? Braka, nisam dijete čega? Ne moramo. Dijete, čovjek hoćete. Tako. Rođen sam u braku, a nisam plod nemoral. Jedan učenja kaže, imam zehebi to spominje, da je rekao da je provjerio 500 generacija unazad poslanikovi, kaže da se nijedna od tih predaka nije učila nemoral. Od predaka poslanikovi niko nije učinio nemoral 500 generacija. Naravno, imam zehebi je prigovorio tom. I to je, to je teško. To je, to je kad bi kazao nemoguće, ne bi, ne, bi, ne, bi, ne bi bilo daleko od stvarnosti. To je nemoguće provjeriti. I da li je to neko od poslanikova, sa osanem ovaj predaka bio, imao nešto prije islama, ne vezam, to je tako. Širk nije manji od nemorala. Pa ćete naći, jel tako, naprotiv veće, pa ćete naći poslanikova, sa osanem tako, lozi nekoga od onih koji nisu povjerovali. Sve ostalo onome na čemu su bili. Pa govorili smo na kraju krajeva i u poslaniku i sa osvim roditeljima i o njihovom stanju. Sallallahu ala resulima. Ali ovaj hadis je mursa. Dajiv. Dajiv. Hadis je mursa. Kako kaže imam ovaj Lebeh, Bejhek i drugi hadiski stručnjaci. Šeh Albani ga pojačao, kaže da je dobar, da može proći. To je se rekao u svom dijelu Sahih al-Džamija. Sahih al-Džamija je od prvi dijela koji je Šeha Albani napisao. Postoji mogućnost da, da, da je ovaj, i vratio s tog mišljenja, ne znam ovaj, da, li, da li nekoj drugoj knjiz nešto rekao. Uglavnom, ovaj, po svemu sudi da je hadis mursal kao hadis. Ali to nije isključena i mogućnost njegovog pojačavanja. Ali njegovo značenje šta? Ispravno, definitivno. Ispravno. Znači, roditelji poslanika su bili u braku, rođeni u braku i kao i ostali znači, ljudi koji su bili znači, u to, u to vrijeme. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته A on je taj, tabarak je otala, koji je poslao nepismenima poslanika od njih, koji mi njegove ajete uči. Od njih. Znači, došao je poslanik od ovaj, od ljudi. Oma arselna min qablike illa rijale nuhi ilaihim. Mi prije tebe, kaže uzvišeni Allah, nismo poslali u suri eh, Enbija. kaže, mi prije tebe nismo poslali osim ljude. Rijale, muškarce. Nije bilo žene poslanika. Muškarce. I njima smo objavljivali. Muškarce, kao i ostali. Kao i ostali, znači, ljudi od sinova Ademovih. Od sinova Ademovih. znači nisu sa neba došli, nego su rođeni, znači, među vama i znali ste i, i oni su vam, znači, bili poslanici. Ma kunte bidamina rusul, i ti nisi prvi poslanik. Nisi, prvi, nisi ti prvi koji je takav došao. Prije tebe je bilo poslanika i vjerovjesnika i svi su bili poput tebe ljudi, znači, i pozivali su, znači, svome gospodaru Tebara Kevoteana. I kažu uzvišenje Allah, oma Muhammedun illa rasulun kad halet min kablihi rusul, a fe imate u kutelan kaleptum ala akabikum. Posla, Muhammed nije ništa do poslanik. Muhammed nije ništa drugo do poslanik. Prije njega su poslanici bili. I prolazili su. Kaže, ako bude, ako umre ili ako bude ubijen. Hoće se svi stariti stopom u Ako umre ili bude ubijen. Omer kaže, ja sam ovaj ajet razumio tek kad je poslanik sam umro. Kad ga Ebu Bekr proučio sa Mimbere, kaže, kao da ga nikad čuo nisam u životu. Nisu oni su mogli vjerovati da će poslanik sam umrijeti. To, kod nje, to je sve moguće bilo osim toga. To tome niko ni razmišljao. Jer, jer to je bilo za njih, znači, nešto o čemu jednostavno nisu voljeni razmišljaju da pričaju, to nije bilo ovaj, nigdje u govoru prisutno. Pa kad je umro poslanik, onda su vidjeli, jel tako, ovaj, taj je to uzvišenje Allah nagovijestio, jel tako, u svojoj učasnoj knjizi. tako od dokaza o kojima govorimo jeste i to da je poslanik Osaname bio znači kao ostali ljudi Pa su mu govorili, o kalu mali hadar rasul je kunu tam, o jemši fil eswaq. Leula unzile ilaihi melekun fe kune mahu nezira. Šta je ovome poslaniku jede hranu i hoda po pijacama? Što mu ne dođe melek pa da on bude sa njim taj koji opominje? Pa su prigovarali, znači što poslanik sa osrame jede hram i što nije, i što je ono ljudske vrste, ali tako. Omar srna, min, Omar srna kableke, a minel murselina illa innehum ne kulune pa. Ojem šune firasuak. Kaže, i mi nismo postali prije tebe mm, jednog poslanika, a da nisu jeli hranu i da nisu hodili po pijac. Znači, to što tiče činiš, Allaho poslaniče, To su i drugi činili. Olekad arsalna rusule min kablik je ođealna lehum ezvađa u medvrtije. I mi smo prije tebe postali poslanike i dali smo im žene i djecu. Dok se ženili, znači nisu imali djecu, jel tako? Nisu bili osim od ljudske vrste. Kul da ukjane fil ardi mela iketun jem šune mutme i min le ne zemna alejhim ne sema i meleka rasula. Kaže uzvišen Allah, a, i da po zemlji meleki smireno hodaju, kaže, mi bismo njima postali meleka poslanika. I potpuno je logično i realno da poslanik bude od iste vrste. Zamislite da ti dođe melek nepogrešiv. Drugačija građa, sve se razlikuje. I on ti dostavlja objavu i ti njega vi, i on to primjenjuje. Pa kaže, lako je tebi ti smelek. Lako je tebi ti smelek. I završena priča. I to se završava lako je tebi vjerovati, ti, ti si čuo svoga gospodara, to direktno od njega Džibril, lako je tebi Džibril biti ovaj pokoran svome gospodaru. Kad si vidio i, i, i džennet i džehennem i znaš kako je što, lako je tebi. Od iste vrste znači da se vidi da taj vjerozakonik koji je došao, da to nisu nikakve priče, iluzije, nego da je to stvarnost koja se može primiti u životu samo ako čovjek šta želi ako hoće. I što drugo. I osnova bi bila da čovjek vjeruje više onome koje, koje, koga znaju, koga poznaju, koje je tu, koje je od njih. Nego, je li tako, nečemu što je strano. A, ženitba poslanika, mm. sa što se je ženio, dokaz poslanstva. I dato mu je snage kao skupini muškaraca u tom pogledu. I to je jedan razloga što su poslanicima više žena. Pa kada su došla ova trojica, kažu, kad su pitali u poslaniku, sa osaname, kako došlo od Isuana Sebni Malika kod Buhari kod muslima, o njegovom ibadetu, o, pa kad su obavio što oni kažu, on je poslanik, njemu je oprošteno ono što je bilo, ono što je prethodilo, ono što će biti. Ovaj kaže, ja se neću ženiti, ovaj kaže, ja neću spavati, ovaj kaže, ja neću ovaj, jest, ja ću postiti, ovaj jedan rekao, ja ću jest samo vegetarijansku hranu, neću jest meso nikako, hranit se onako nešto. Tako da škod Buhari u Sahivu, jedno rivajac kaže, ja neću jest meso. Pa kada je to poslanik, sal sam čuo, kaže, ko su ljudi koji govore tako i tako? Ja sam, kaže, najbogo, najviše se Allaha bojim i najbolje poznajem svoga gospodara. Kaže, ja se i ženim, i klanjam, i spavam, i postim, i ne postim. Pa ako ostavimo i sunet, ne pripada me. Pa podst tako ljude, ali tako na, tako ne ženi. Pa žive, znači, kao što žive ljudi. Kao što žive ljudi. Čak je došlo u predanjima, znači, u hadisima, da je uzvišeni Allah oženio poslanika sa osam sa Zeynep bint Džahš. I to spominje u Kur'anu čak. Uzvišeni Allah kaže u sura Al-Hazab فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ دَعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَ وَطَرًا A kada se je Zejd od nje razveo, od Zajnebe, kaže, mi smo te njome uženili. Pa se ona hvala, kaže, vas su udali vaši staratelji, a mene je udao moj gospodar za sedam nebesa. To držala to kao veliku odleku. Tako. Zajnebe. da je Ajša radijallahu ta'ala ona kada je bila događaj potvore. Rekao je poslanik, kaže Zenib, kaže šta znaš o njemu? Sad je to Zenib prilika, tako Jer to među, jel tako, među inoćama, to, to uvijek gori. I kad vidiš u osnovi da je sve mirno, to bukti. Samo što ti ne vidiš. A to bukti i to se ne smiruje. Pa čak ni u kući, po, jer u kući poslanika su bile dvije skupe, bila dva, dva tabora žena. Podijela se žena u dva tabora. To je tako, nije to ništa. To je dokaz da je poslanik čovjek i da su mu žene šta od ljudske vrste, naše majke. Allah bio zadovoljan sa njim. Pa kaže, šta znaš o njoj za inem? Kaže, vallaha, Allah poslaniče, kaže, čuvam, kaže, moj sluh i moj vid od vatre džehremske. Kaže, ne znam o njoj nego dobro kaže Ajša, kaže, pa je, kaže, sačuvala njena bogobojaznost. Hadis kod Buhari. Kaže, sačuvala je bogobojaznost. Da ne, jeste ja, ali ovo posljednje, ja ne mogu to, ona je meni inoća i to sve, konkurencija, ali može biti veća, najveća konkurencija što može biti. Međutim, kad dođe da se kaže hak, onda se hak. Radi Allah, ta'ala, anam. Pa kaže, mene, mene kaže, oženio, ovaj, mene udao moj gospodar iznad sedam, šta? Nebisa, tako. Isto tako, od dokaza isto što je poslanik sa bio često glad. Što je bio gladan, znači trebao je konzumirati hranu, kao to što debu Horeire, debu Horeire kod Muslima u Sahihu, da je poslanik sa jedne večeri izišao napolje, pa je zatko je Bubekre Omer. Kaže, šta vas je izvelo u ovo gluho doba noći? Ili u ovo doba? Kaže, gladala oposneće. Nije bila noć. Kaže, gladala oposneće. kaže, tako me ugači lice moja duša, kaže, ništa me drugo nije izdalo nego što što se izdalo. I mene je glad istirala iz kuće. Hajmo, kaže, zajedno. Pa skrenuli, pa otišli do Ebul Heisema Lensarija. Kada je vidjela njihova žena, kaže, bujru malahu poslaniče, kaže, gdje je Ebul Heisem, kaže, otišao da nam donese vode pitke. Samo što su sjeli, do, ide Ebu Lahisem. Kaže, niko danas, kaže, nema na zemlji lepši gosti od mene. I nema. Na zemlji ne i do sudnjeg dana niko ne može imati bolji gosti od poslanika Ebu Bekre Omara. Taj se nije rodio. Pa je otišao, usjekao jednu granu sa palme, s palme, donio datula i oni suši i sježi ih tako dalje da jedu, i uzeo nož. Ode zaklati. Jare. Kaže poslanik, a nemoj, kaže ono koje se muze. Koz, ovaj kat, koz koja se muze. Pa je zaklao, pripremio hranu. Kad su se najeli, pojeli to, kaže poslanik, sal sram, kaže, ovo su blagodati za koje će biti pitane na sudnjem danu. Izišli ste, kaže, iz kuće, kaže, gladni, nemate ništa, kaže, pa ste, kaže, vratili se nazad, a najeli se. Kaže, bit ćete pitani za ove blagodati. Pa je poslanik sam bio tako kao i ostali ljudi. U tom pogledu se znači nije razlikovao. Kaže Ibn Mesaud, radijallahu ta'ala, kako došao u Buhari kod muslima, došao je čovjek Ensarija, kaže mu se Ebu Šuaib. A imao je dječaka Kasapina, pa mu je rekao da pripremi hranu i da pozove još pet ljudi s poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam kaže, pripremi hranu, kaže da ih pozovem, ja sam vidio na licu poslanika, sa osrame, glad. Zavis, braću, kod neko na licu vidi da se glada. Na licu može vidjeti da se umoran. Na licu može vidjeti da stužan, u redu, sve to, da si radostan, sve. A da si gladan? Kako ti znaš sa lica, mogu da sam ja gladan? E, to kad se primite lice, onda si gladan istinski. Onda nisi jeo par dana. Nije to samo preskočio si jedan obrok. Tako. Tako. Nisi jeo je, mi često spojimo la obroge. obroge. Spojimo šta? Ručak i, i večer. Mi spajamo, al ne kratimo. Spajanje bez kraće. Dobro. Kaže, vidio sam glad na licu poslanika sa Pa je pozvao da pa su jeli, pa je došao i sad ima jedan dodatni, nepozvan. Kad su došli do vrata, kaže Allah poslanik, Allah kaže, domaćine, ova je, kaže, sa nama došao usput, on se priključio grupi. On nije pozvan. Ja ćeš mu dozvoliti, ćeš ga vratiti. Kaže, naravno da ću mu dozvoliti Allah poslanik. Pa je ušao sa njima, tako. Pa i njemu je bila tako obskrbana, fakat. I bileže Buharije muslimu danesa radijallahu ta'ala anhu, da je Ebu Talha, a, on je muž Umu Sulejm, njegove majke, njegove oču, kaže, čuo sam glas poslanika, sa osam, kaže, znam mu po glasu da je gladan. Po glas se može znati da nije čovjek ručao, da nije, tako, može se, glas odaje. Lice teže odaje, jel tako? Kaže, znam po, kaže, po glasu da je gladan. Imaš li, kaže, šta? Pa je kazala, imam nešto malo, hljeba i tako. Pa je pripremila, kaže, Enesu, idi, kaže, pozovi poslanika. Kaže, pa sam ušao u džamiju. On sjedi sa ashabima. Pa je rekao poslanik sa osvijem, kaže, kad sam, pa sam, kaže, stao, on priča, ja stojim, ne stoji. A, kaže, Enese, jel te poslao je butala? Kaže, jeste, Allaho poslanik. Kaže, on pitanje hrana? Pa jeste, kaže, kaže prisutnima, hajmo, kaže. Hajmo svi. Pa kad se pojavili svi, kaže, ja, ja idem prvi na čelu kolone. Treba sad doći, treba sad doći pred majku i pred očuha, je tako? Ja sam te preko pozovi poslanika sa osaname da dođe na, na ručak, šta si ti uradio? Pa je došao, kaže, ne butale, kaže, tako i tako se desi. Pa je butalha, ode ženi. Ode u Sulejm, kaže, u Sulejm, kaže, nećemo se zamisliti u toj situaciji. Tako. Odmah bi talak dobio. Znate što kaže u Salim? Kaže, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Dok je Allah poslanik pozvao, to je to. Ja imam ovo. A dok je poslanik pozvao, to je to ja. Ništa. Pa je poslanik uzeo, gdje kaže hrana, dajte mi vamo, pa je poslanik dovio, ono, onako kog uzviša htio da dovi, pa je rekao, kaže, uvedite, kaže, destericu pa su jeli dok se nisu zasit, ne može više. Izlazite, druga desterica, tako. I tako je bilo 70 ili 80. A hrane je bilo, kako, zaposlanika znao bilo hrane. Ali, bereket, je tako, ovaj, e, dove poslanika, znao pa su tako svi jeli, pa je bilo 7 ili 8 grupa po desterica da su, da su, da su jeli. U jednom se navodi Kaže, ušao sam, a poslanik sa osveme vezao stomak. Vezao je nečim stomak od gladi. Ravija jedan kaže, ne znam da li je spomenuti kamen. Da li je bio kamen pa preko njega povez ili je samo bio povez. Ne znam. Uglavnom, kaže, vezao i sjedio je, kaže, sa... Ovaj, pa sam, kaže, upitao ljudi, zbog čega je, kaže, poslanik pritegao stomak? Kaže, od gladi. A ashabi sjede i vide to i niko ništa nemaju ni oni braće. Možeš zamisliti to. Najbolji ljudi na zemlji sjede, najbolji poslaniki, najbolji ljudi sjede i vide da je njegov stomak privezan od gladi i sjede pored njega i nema ništa. Ne može mu pomoći. Pa je nakon toga kaže, pa sam otišao kod Ebu Talhe. Pa mi je Ebu Talha rekao, kaže, Umu Sulaim, kaže, ima li šta? Ima, kaže, nešto malo. Idi, kaže. Pa je, Pa je ome došlo pojašnjenje da je Enes otišao prvo šta? Da je to vidio. Pa se onda vratio Ebu Talib. Tako je došlo muslima u drugom, u drugom rivajetu. Kaže Ebu Hureyre, kaže, nije se poslanik, sa osam zasitio ovaj, nikada tri dana pšenična hljeba. Znači uzastopno. Tri dana nije jo pšenični hljeb nikada. I došlo je kod, kod Ibn Abasa, kaže da najviše poslanik sam jeo ražov hljeb. To je došlo kod Tirmizije, kod mama Ahmed i kod drugi. Pa su, znači sve to dokazi da je poslanik sam bio jedan od ljudi, živio među njima, kao i oni u mnogim situacijama, za razliku tako, od objave koja mu je, koja mu je dolazila. Ja sam mislio da završimo ovo, ali ovo je predugo je ovaj, predug je ovaj uvodnik vezan za ovo. Pa ćemo nasjeti što u našem narednom druženju. A da završimo možda, da počnemo i nešto još novo. بإذن الله تعالى الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه